mpaka sidratil muntaha na mpaka kuonana na kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala tukio hili la Isra na Mi'raj lilianzia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuwa pale katika masjidil haram katika Al-Hijr akajiwa na mwenye kuja na kumpasua kifua chake na kutoa moyo wake na kuujaza hikma na imani kisha akaletewa mnyama mweupe jibril na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wakaanza safari yao ya kwenda almasjidi al-aqsa kule filistini wakaondoka na mnyama huyo mweupe wakenda mpaka kule masjidi al-aqsa mtume sallallahu alaihi wasallam ndipo alipokutana na mitume wote mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia katika msikiti huo akawasalisha mitume wote rakaa mbili mitume wote wa Allah wakasali nyuma ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam baadaye mtume akatoka msikitini na Jibril akamletea mtume sallallahu alaihi wasallam vyombo viwili chombo kimoja kilikuwa na tembo na chombo kingine kilikuwa na maziwa mtume sallallahu alaihi wasallam akachagua maziwa jibril alaihi salam akamwambia ikhtarta alfitra umechagua umbile la kiislamu baada ya hapo jibril alaihi salam akapanda na mtume sallallahu alaihi wasallam mbinguni walipofika mbingu ya kwanza jibril akapiga hodi na kutaka aidhinishwe aingie akaulizwa man anta akasema jibril akaulizwa tena wa maaka nani aliye pamoja na wewe akasema muhammad akaulizwa tena waqad bu'itha ilayhi je ameshapewa utume qala naam jibrili akasema ndiyo qala marhaban bihi ni'ma fa ni'ma almaji'u ja akafunguliwa mlango ule wa mbingu ya kwanza mtume sallallahu alehi wasallam akatoa salamu akarudishiwa na kujibiwa salamu hiyo hapo palikuwa na nabiyullah adamu alaihi salatu wassalam nabii adam akamwambia mtume saa sallam marhaban bilibni salih wanabii salih karibu mtoto mwema na karibu mtume mwema baada ya hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akapandishwa tena mbingu ya pili ambapo hapo alimuona Isa ibn Maryam pamoja na Yahya ibn Zakaria alayhi salatu wassalam wakamkaribisha mtume saa sallam kama alivyokaribishwa na nabii adam baadaye akapandishwa mbingu ya tatu hapo alimwona nabii yusuf alaihi salam naye akamkaribisha kama alivyokaribishwa kisha akapandishwa mbingu ya nne hapo alimwona nabii idris alaihi ssalam naye akamkaribisha vizuri tu akapandishwa mbingu ya tano hapo akamuona nabii Harun alayhi salam akamkaribisha vizuri kisha akapandishwa mbingu ya sita akamuona nabii Musa alayhi salam naye akamkaribisha kama alivyokaribishwa na mitume waliopita baadaye akapandishwa mbingu ya saba mbingu ya saba alimkuta nabii Ibrahim alaihi ssalam ametegemeza mgongo wake katika lbeiti lmamur nyumba ambayo kila siku wanaingia malaika sabini alfu na hawarudi tena baada ya hapo mtume sallallahu wa wasallam akapelekwa sidratil lmuntaha hapo ndipo alipofaradhishiwa sala tano na Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala alimfaradhishia mtume saa sallam sala hamsini mchana na usiku baada ya kufaradhishiwa sala hizo hamsini mtume saa sallam akawa anaanza kushuka akashuka mbingu ya sita kwa nabii Musa alayhi salam nabii Musa akamwambia irji ila rabbik was'alhu at-takhfif fa inna ummataka la yutiquna dhalik rudi kwa Mola wako umuombe akukhafifishie sala hizo kwani umati wako hawaziwezi mtume sallallahu alaihi wasallam akarudi kwa Allah akawa anarudi mara kwa mara mpaka zikabakishwa sala tano na swala tano hizi ni kwa idadi ya hamsini kila swala moja ni kwa kumi kwa zikabakia sala tano kwa hamsini nabii Musa alayhi salam baada ya mtume sallam kuja na swala tano nabii Musa akamwambia tena mtume sallam irji ila rabbik was'aluhu takhfif rudi kwa Mola wako muombe takhfifi ya sala hizo pia mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia raja'tu ila rabbi والآن قد استحييت منه nimerudi sana kwa Mola wangu sasa hivi namuona haya kunipunguzia swala hizi tano ndipo akalingana mwenye kulingana na kusema qad amdaitu faridhati wa khaffaftu an umma an ibadati qad amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadati tayari nimepitisha faradhi zangu hizi tano na nimewahafifishia umati wangu mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kupewa faradhi hizo za swala tano akashuka ardhini akenda pale pale alipokuwa alipoanza safari yake pale masjidi haram katika alhijr kabla ya asubuhi mtume tayari sasa sallam amesharudi pale masjidi haram wa mwanzo wa kumuona ni Abu Jahal akamwambia madha indaka ya Muhammad una nini wewe Muhammad mtume sallam akamwambia laqad usriya bi al-laila ila baiti al-maqdis jana usiku nilipelekwa baitil lmaqdis akamwambia wa, wa asbahta bainana na sasa hivi uko baina yetu akaanza Abu Jahal mwanzo kumkadhibisha mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anamcheka na kumfanyia istihza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam bali na kuwaita makuraish kuja kumkejehi mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfanyia istihza kwamba eti ni mrongo abu bakar ni siddiq wa kwanza kumwamini mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndugu zangu islam hiki kisa ni kirefu na siyo nia yangu kueleza kila lilitotokea lakini kisa hiki kina durus na ibar kina masomo mengi na kina mazingatio mengi kwanza kuamini tukio hili la Isra na Mi'raj ni moja katika akida ya Muislamu. Kila Muislamu anatakiwa aamini tukio hili na hii ni kwa sababu ya aya ya Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi sahihi zilizokuja kwamba mtume saa sallam alipelekwa mbinguni kwa roho yake na mwili wake ni lazima kila muislamu aamini tukio hilo na asipoamini basi ni kafiri kwa sababu atakuwa amekanusha aya Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa hiyo ni lazima ibar na durus tunazozipata katika kisa hiki ni kwamba ni lazima kuamini tukio hili la Isra na Mi'raj kwa sababu ni moja katika miujiza ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyompa nguvu mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kuamini miujiza ya mtume saa sallam ni lazima kwa kila muislamu pia tukio hili katika ibar na mazingatio yanayopatikana ni kwamba tukio hili ndilo lililobainisha wale wenye imani ya kweli na wale wanafiki na makafiri waliomkadhibisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam waumini walibainika kwa kumwamini mtume sallallahu alayhi wasallam na makafiri na wanafiki walibainika kwa kumkadhibisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam Abu Bakar ni Siddiq alipata jina hili na lakabu hii kwa ajili ya kumsadiki mtume saa sallam katika tukio zima hili la isra na miraj ndipo akapata lakabu hii ya abu bakrin siddiq radiallahu anhu katika somo jingine tunalolipata katika kisa hiki ubora na fadhila kubwa za mtume sallallahu alaihi wa sallam kuliko mitume wote na hii ni kutokana na kwamba mitume wote walisali nyuma ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na hii ni ishara kwamba kama mitume hao wangekuwa hai wangekuwa ni wafuasi wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pia somo jingine tunalipata katika kisa hiki ni idhamu sha'ni salah ukubwa wa jambo hili la sala tano ndugu zangu waislamu hakuna nguzo yoyote hakuna ibada yoyote ambayo mtume saa sallam alifaradhishiwa biduni wasitati jibril isipokuwa sala allah subhanahu wa taala amefaradhisha sala mubashara kwa masikio ya mtume sallallahu alaihi wasallam bila ya kupitia wasita wa jibril ama ibada nyingine zote mtume saa sallam alifaradhishiwa kwa wasita wa jibril alaihi salam kwa jambo la sala ni jambo la lazima sala tano ni jambo la lazima kwa kila mwislamu na kuonesha kwamba sala tano ndiyo nguzo kubwa baada ya shahadataini baada ya shahada mbili ni sala tano ni jambo la lazima kwa kila mwislamu na mwenye kuwacha sala kwa kauli za baadhi ya maulamaa ni kafiri kwa hadithi nyingi za mtume sallallahu alaihi wa sallam الفرق ما بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر moja katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam zinazothibitisha kwamba anayewacha sala ni kafiri ndugu zangu waislamu sasa hivi ukitoka ukenda sokoni ukenda barabarani utaona waislamu na makanzu yao na makafiri baadhi ya waislamu na makofia wamekaa mabarazani wanazungumza hawana haja na sala ya Ijumaa watakuwa na haja na salatu dhuhur na al-asr baadhi ya waislamu wako masokoni baadhi ya waislamu wako mabarabarani wanaume uislamu gani walionao kama sala ya Ijumaa hawana haja nayo na uislamu hauna haja na wao والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم thumma la yakunu amthalakum watu wanadharau sala watu wanadharau sala je saumu itakuwaje je zaka itakuwaje kama mtu anadharau sala ni, ni, ni aula kudharau saumu na, na zaka Wanajifu, wanajifanya wanafunga kumbe wanajiingiza vyumbani wakala wa vyakula yao sio kweli mtu ambaye hasali hana saumu hii ni kauli ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah sio mtu kungoja sala mwezi wa ramadhani ndio anasali hana huyo ni kafiri asilimu tena kama anataka kuswali asilimu tena upya ndio aanze swala mwezi wa ramadhani lakini vinginevyo anafunga na huku na njaa bali bado ni kafiri mtu huyo ndugu zangu waislam watu wanadharau na jambo la sala wakati allah subhanahu wa taala ameifadhilisha sala kuliko ibada nyingine zote kwa kufaradhisha sala mbinguni mbele ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahu الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ndugu zangu waislamu tukio hili la isra na miraj ni tukio adhima ni tukio kubwa ni katika miujiza mikubwa ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuthibitisha ukweli wa utume wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndugu zangu waislamu pamoja na ukubwa wa tukio hili lakini hairuhusiwi kuadhimisha usiku wa, wa, wa, wa lailatul isra pamoja na utukufu na ukubwa wa tukio hili waislamu hawaruhusiwi kufanya sherehe yoyote katika usiku wowote wa, wa mwezi huu wa rajab wakidai kwamba tukio la Isra lilifanyika katika mwezi huu wa Rajab hakuna anayejua katika waislamu hakuna yoyote anayejua tukio hili la Isra na Mi'raj kwamba lilitokea lini hakuna anayejua na hii ni siri ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwafichia umati wake jambo hili na Allah subhanahu wa ta'ala ameficha mambo mengi katika mambo aliyoyaficha ni lailatul qadr hakuna mtu anayejua lailatul qadri iko usiku gani katika mwezi wa ramadhani kwa hiyo ndiyo lailatul isra wal mi'raj hakuna anayejua wala hakuna hadithi sahihi inayoeleza kwamba lailatul isra wal mi'raj ilikuwa katika tarehe kadhaa الحافظ ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف anasema waruya biisnadi la yasih عن القاسم بن محمد أن الإسراء والمعراج كان في سابع وعشرين من شهر رجب وأنكره إبراهيم الحربي الحربي الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله أنا anasema هيفيو إما بكيو isnadi ambayo سيو sahihi kwamba ليلة الإسراء والمعراج mi'raj ni tarehe ishirini ورجب saba ya وكذلك الحافظ ابن حجر نقل الحافظ ابن حجر الشافعي عن دحية قوله وذكر بعض القصاص أن الإسراء والمعراج كان في شهر رجب وذلك كذب Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah anasema wamenukuu kutokana na Dihya kwamba baadhi ya wanaosema visa visa wamesema kwamba usiku wa laila eh, usiku wa Isra na Mi'raj ilikuwa katika mwezi huu wa Rajab na hilo ni urongo sio kweli wakadhalika al-Hafidh Ibn Kathir Abu al-Fida Ismail Ibn Kathir anasema maneno haya haya kwamba wale wanaodai kwamba lailatul isra ilikuwa ni usiku wa kwanza wa ijumaa ya kwanza ya rajab sio kweli haikuthubutu hadithi yoyote sahihi kuelezea jambo hilo na hata ikuthubutu tuseme kwamba haya imethubutu hadithi sahihi pia hivyo hivyo waislamu haijuzu kusherehekea masahaba ridwanullahi taala alaihim wao ilikuwa ni aula kusherehekea jambo hili mbona hakusherehekea masahaba ridwanullahi taala alaihim mbona hawakusema kwamba ni usiku wa kuamkia tarehe ishirini na saba ya rajab halafu masufi wanaanzisha saumu siku hii wanaamrisha wenzao wafunge siku hii ya lailatu sabiin wa ishirin ya mwezi wa rajab wanaamrisha watu wafunge saumu ya kibida Allah haabudii kwa bid'a Allahu la yu'bad bil bid'a wal awa Allah anaabudiwa bimashara kwa ibada alizoziweka yeye sio mtu ajiwekee kee ibada aseme ifanyeni ibada hii si si ibada ni uzushi kwa ndugu zangu waislamu tukio hili ni adhima ni tukio kubwa lakini hakuna hadithi sahihi iliyoelezea kwamba tukio hili lilifanyika katika mwezi kadhaa katika tarehe kadhaa mwaka kadhaa hakuna hadithi sahihi kwa hiyo wajibu wetu ni kuamini tukio hili la Isra na Mi'raj na kupata durus na ibar kutokana na tukio hili sio kusherehekea kwa ndugu zangu waislamu lazima tujue jambo hili masufi sasa hivi wanajitayarisha kwa kupiga pasi kanzu zao na kuamrisha watu wafunge wamche Allah subhanahu wa ta'ala hakuna ibada hakuna ibada ya saum ya kuamkia tarehe ishirini na saba ya mwezi wa Rajab hakuna ibada hiyo watuambie iwa iko wapi hadithi sahihi tu, tuangalie katika maraje za sahihi za hadithi sahihi tuangalieni iko wapi saumu hiyo wasijiwekee vitu tu hii ni ibada ya Allah wasijifanyie fanyie mambo tu ni hatari ndugu zangu waislamu wanaamrisha watu ibada ambayo haipo tumeelezea wiki zilizopita kwamba mwezi huu wa Rajab walikuwa wakiwaadhimisha watu wa kijahilia jana tu au juzi jana nilimsikia mmoja katika sufi akisema mtume alikuwa akiuadhimisha mwezi huu na alikuwa akifunga siku nyingi mtu amesimama mbele ya msikiti ana, anasema hivyo na anasema hadithi katika sahihi muslim iko wapi sahihi muslim man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar kwa nini hamsomi hadithi hii ya mtume wa sallam hamuogopi Allah mtume anasema man kadhaba alayya mutaammida falyatabawa maq'adahu minan nar mwenye kunizushia urongo kwa makusudi kwa makusudi na ajichagulie mahali pake motoni baadhi ya maulama wanasema faqad tabawaa maq'adahu minan nar ameshajichagulia mahali pake motoni huyo anemzushia mtume saa sallam urongo kwa hiyo jana tu nimemsikia mbele ya, ya, ya, ya umma mtu anazungumza hivyo kwamba mtume alikuwa akiuadhimisha mwezi huu wa Rajab na akifunga sana kuliko mwezi mwingine anasema hadithi katika sahihi Muslim urongo kadhib kwa ndugu zangu waislamu hakuna hadithi sahihi inayoelezea kwamba tukio la Isra na Mi'raj lilitokea katika mwezi fulani wala tarehe fulani wala siku fulani hakuna hadithi sahihi na ingekuwapo sisi tungeijua maulama wangeijua wangetufundisha lakini hakuna vitabu vyote vya sahihi vitabu vyote vya hadithi hakuna hata hadithi dhaifu hata hadithi dhaifu kwa ndugu zangu waislamu hili jambo masufi wanalipigia mbio kuanzia sasa mbiu kwamba watu wafunge watu waadhimishe usiku huo kama wana dalili kumbe wala dalili wala hujja wanasema biduni hujja wanasema bijahali ndugu zangu waislam tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na ujinga tunapomwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na bid'a fanasalu maula subhanahu wa ta'ala biasma'il husna wa sifatihi al-ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk